Lehen bilkurak egin ziren administrazioko ardura dunen aldetik eta aurtengo ikasturte estapenian erritarrak berak argitu ziren proiektu horren berri ukan baitzuten lehen aldikotz inspektoriaren ahotik. Baina gerostik bilkura frango egin dira eta katin beg arnegiko hausapesak erraiten dauku zertan den proiektua. Zaidarek baietze handute, ahneikoek baietze handute, badira ono, gauza batzu argitatzeko eta holako proiektu bat uh, eh, piskat komplikatia baita. Horai, eh, aitamen baimena ukanez geroz, bai, behar dute irakaslek dute egin behar eh, programen eta kurutzatzeko eta eh, gauza horien plantan, plantan zartzeko proiektu horren egiteko. Elduden sartzean berian abiatuko da proiektua, zer moldetan ote zehazten daukukakinek? Arneiko txipiak lehiniziko mailakoa joan dira bosko izaz luzaiderat, irakastea eta irakasteak izanen dira eskoraz lusaiden, eta atxaldetan lusaideko gehienak, jaundienak, dinen dira ahneiko eskolat, eh, frantxese zartzea, eh, bi irakaslekin. Lusaiden izain dira tipiak eh, lusaidekoak eta ahneikoak goizetan bi irakaslekin, biga edo hiru, eta atxaldetan izain dira ahnein eh, beste bi irakaslekin, frantzesez. Proiektu horren bitartez, bi eskolak eta erakasle postuak atxikiak izanen dira, eta gainera pentsatzen dute biziki emankorra izaiten aldela aurrentzat hiru hizkuntza ikasiko baitituzte, baita ere, errien arteko ahemanen zat.